розбризкували грязюку, а хрипкі поклики купців на різних мовах вказували, що це караван із Болгарії, який привозив східні товари, шовки, золотий філігран, коріння, криві мочі, перських та кавказьких невільниць. Від останніх походів Святослава на Болгар та Ітиль рідкістю стали такі каравани. А все ж деколи вдавалося більшій валці прослизнути поміж дикі орди печенігів та наповнити пусті комори купців на Подолі. Мимохідь варяг задивився на валку, коли раптом почув своє ім'я, відвернувся. Перед ним стояв у довгому рудому сарафані череватий кривоногий купець у клепані з шовковим верхом, з-під якої показувалися попри вуха два довгі жмутки волосся. Ібн Дауд спитав А хто ж би на Єгову, як не твій найпокірніший слуга? засміявся купець, а його заслинений беззубий рот розтягнувся від вуха до вуха. Ібн Дауд вірний слуга твоєї достойності під ніжок твоїх рабів. Із краю Амаликитів я привіз багато дечого другого. Зайди, воєводо, до моєї храмини над рікою. Добре зайду, сказав мимохідь Свен і хотів був почати з купцем розмову, як його око доглянуло при воротах дворища рогніди дві дівочі голівки. На вид одної з них кров хлинула йому до голови. Вона в рогніди подумав. Раз вона там, то треба мені її перетягнути на свій бік. Князь був йому тепер ворогом, але й Рогніда не була йому прихильна від часу смерті Рогволода. Коли входив у дворище, привітали його дві дівчини, які теж вийшли до воріт поглянути на східний караван. Одна з них, маленька, кругленька русявка, вдивлялася своїми збиточними оченятами в лице багатоодягненого статного мужа, бажаючи зловити для себе належний їй приязний усміх. Одначе погляд Свена дивно подіяв на неї. Вона поблідла, наче з під багатої соболевої шапки глянув на неї кістяк. Друга спокійно і поважно відповіла на привітання Свена. Мирославо, голубку, що це за вовкулака? питала білялка. Вовкулака, Левітко? Правду кажеш, я зовсім не здивувалася б, якби стріла його посеред лісної гущі. Це Свен Герільсон, колишній княжий воєвода. Ах, це він, бо то він був при тому, як погані забрали станка. Ох, горенько. Він був і при смерті доброгоста, сказала, а по лиці її промайнув гнів. Він завсіди вів інших на смерть, а сам, наче зачарався здоровий. Ой, я мушу до нього піти, заговорила крізь сльози. Він, певно, знає щось більше про загибель станка. Стривай. в нього, певно, діло до княгині. Заждемо в сінях або й ні. У нього очі, ох, які лячні. Я боюся його зору молодшей водяника. Бррр, ходи геть. Тим часом у світлиці дворища Рогніда в голубій мирті з бортами сиділа на килимом виставленому стільці при низькому столі, де, звичайно, засідали до банкету мужі. Біля неї на шкурі білого ведмедя грався олов'яними возиками та глиняними ляльками Ізяслав. У куті дрімала служниця, а проти княгині під темно-червоною поволокою, з витканими грифами, розсівся свен. Свен і Рогніда говорили мовою варягів а багаті шелестівками слова падали з уст, наче окружки скель або льодовиків під ударами джагана. Раз у раз чувся гадючий сик, брязк меча, гуркіт грому. Лиця обох мінилися, блищали їх очі. Так ти виправдуєшся? питала Рогніда, а уста її скривилися, як до насміху. Я не виправдуюся ніколи, спалахнув Свен. Не оправдуюся і не прошу, я тільки вказую тобі шлях до цілі. Цілі? Я не бачу ніякої. Лукавиш, Фрогніда, та хоча лукавство це зброя жінки, то на цей раз покинь її. Я не по те прийшов, щоб заводити з тобою бій хитрощами та словами. Я не карлик і не грек. А чи не знаєш ти Свене, сину Герюльфа, що де йде річ про посвяту жінки, то краще буває грек або карлик, хитрий, брехливий, але тямущий, ніж щирий нездара велетень. Отже, відмовляєш? Ні, але я й теж бажаю простого ясного слова від тебе. На мої уста, пробиті терням одіна, говори. Я розказував тобі про здобуття Полоцька, бо не бажав мати в тобі кровного ворога. Знаю, не ти вбив моїх братів та батька. Ти сповняв тільки повинність гридня. Ти мені не друг, а й не ворог. На фрею, ти, як Брунгільда, серед заграви княжої любові подвійно вабиш до себе мужа, якого надять небезпеки. Заясніли поважне обличчя Рогніди. Похвала з уст Свена доказувала їй, що її приваби ще не ослабли. Чи ти на те сюди прийшов, щоб як залицяльник гнути теревені? спитала. Я вказую на твою красу, як на зброю, хоч ця краса і мене чарує. Навіщо ж мені та зброя? Не лукав, Рогнідо, і ти і я мусимо помститись, бо зміїна їдь стопить наші серця у безсилій ненависті до спільного ворога. Зір Рогніди спочивав на русявій голівці Ізяслава, то переносився на суворі риси лиця варяга. Питаєш долі Рогніда, котрий з нас буде наслідником Володимира? спитав Свен. Чого жахаєшся? Або підеш зі мною і вибореш престол внукові Рогволода, або я піду сам туди, куди кличе мене честь героя, і добуду вінок, але вже для себе. Нові вбивства та злочини. Ні, тільки кара та помста. Не сподівайся сьогодні рішення, сказала Вогніда. У мене є обов'язки, та нема сили, ні спроможності. У тебе є сила і спроможність, та нема обов'язків. Свен зневажливо засміявся. З тебе промовляє жіноча порода, у тебе нема спроможності вбити героя, якого привабливість обезсилила тебе.